для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. падначаленыя глядзяць на мяне як на хворага псіхічна ненармальнага, не дакучаюць лішнімі размовамі і стараюцца, каб я мага радзей станавіўся на варту. А мне хочацца стаяць аднаму, каб ніхто не перашкаджаў думаць, перажываць, уяўляць. Часта я забываю, дзе я, што са мной, і бачу сеню. Ён лажыцца сярод снежнага поля адзін, курчыцца ад болю, ад холаду, кліча на дапамогу, а навокал пуста. Не. Ён сядзіць, заплюшчыўшы вочы, засынае. А снег пачынае варушыцца, узнімацца хвалямі, як мора ў буру, і залівае, засыпае, яго набіваецца ў вушы, у рот, за каўнер, у рукавы. Я кідаюся яму на дапамогу. І адзін раз кінуўся так, што ледзь не зваліўся з абрывістай скалы ў возера. А тут метраў дзесяць вышыні. Гэта, відаць, бачыў нехта з маіх байцоў. А то часам са снежнай пены выплывае нахабныя морды кідалы – Ён усміхаецца, ён можа спакойна мыліцца і усміхацца пасля таго, як забіў, забіў мяне няма іншага слова сеню. Я таўку яму морду кулакамі, прыкладам вінтоўкі, таўку ў думках, а можа і не толькі ў думках. Здаецца, аднойчы я сапраўды замахнуўся прыкладам на прывід яго. Магчыма, і гэта бачыў нехта з маіх падначаленых ці чуў, як я кагосьці страшэнна лаю цяжка мяне ўразіла смерць сені пясоцкага. Вельмі цяжка. Каб ён загінуў у баі ад бомбы ад кулі, а то такая недарэчная, пакутлівая смерць. учора я здолеў расказаць больш-менш падрабязна гэтую сумную гісторыю сваім паважным дзядзькам. Тады яны зразумелі дзівоты свайго камандзіра і пачалі глядзець на мяне іншымі вачамі. Можа, ад таго, што я выліў усё з сябе, а можа, ад спагады гэтых сталых людзей зрабілася неяк лягчэй на душы. Я нават спаў мінулую ноч без кашмарных сноў, і, здаецца, магу нарэшце паслядоўна і параўнаўча спакойна запісаць усе падзеі ў свой дзённік. Камандзіру звода кіравання Сцяпан кідала, сабраўся праверыць НП. Метаслужба прадказвала нялётнае надвор'е, камісар вырашыў паслаць з узводным сеню Пясоцкага. Яго нядаўна выбралі камсоргам, і лазебнаму хацелася, каб ён новы камсорг асабіста наведаў камсамольцаў на назіральных пунктах, расказаў ім пра разгром немцаў пад Масквой, сабраў членскія ўзносы з лепшымі пагутару аб прыёме ў партыю такую важную справу ён мог даверыць толькі сенню. Раніцой яшчэ прыцімкам яны выйшлі. Да бліжэйшага НП было кіламетраў 15 нялёгкага горнага пераходу. А пасля абеду вярнуўся са свайго звычайнага абходу па другіх зямлянках Ханун Фрыд і сумна паведаміў: камандзір замёрз сяржант пясоцкі. Што значыцца замёрз спытаў здаецца муха не я зусім на смерть я ўскочыў з нару схапіў пранырлівага яўрэя за грудкі ты што то верзе шкалі дзе толькі што пазванілі з нп я кінуўся ў зямлянку камісара і камбата але там іх не было я знайшоў іх у будцы сувязі каля тэлефонаў забыўся на ўсялякую субардынацыю з дзвярэй крыкнуў што з пясоцкім Сяўчанка выплюнуў пад ногі недакурак, цяжка ўздыхнуў. Эх, пясоцкі, пясоцкі! Тады я зразумеў. Тое, што сказаў Фрыд, праўда. Хвіліну стаяў аглушаны горам, потым уперся лбом у драўляную сцяну і заплакаў. Сеня! Сеня, дарагі Сеня! Мой друг! Сеня! разумная светлая голова. Як жа я буду жыць і ваяваць без цябе? Як з глыбіні нейкай дайшлі да мяне словы камбата. Не ведаю, расказваў ён мне ці каму іншаму можа камісару. Эх, яны мала што не дайшлі э, да НП, кідала кажа кіламетры 3-4. Але пясоцкі зусім выбіўся з сілы не мог далей ісці. Кідала прапанаваў яму пасядзець адпачыць, а сам пабег на НП, каб э, вярнуцца ў двух ці ў трох і забраць яго, кажа, вярнуўся праз гадзіну не больш і знайшоў яго э, мёртвым. Хлусіць ён, хлусіць сволач, кідала гэты раптам вывалася ў мяне, ён знарок, знарок знарок пакінуў сеню ён не любіў яго помсціў Не веру я што ён вярнуўся праз гадзіну не можа чалавек за гадзіну замёрзнуць не такі мароз супакойся шапятович сказаў камісар усё высветлім і калі вінаваты лёгка сказаць супакойся калі так недарэчна і страшна загінуў твой лепшы друг, дарагі чалавек. Я хадзіў сам не свой, плакаў, не саромячыся перад байцамі сваіх слёз. Не мог заснуць уначы, заплюшваў вочы, бачыў адну і тую ж карціну сеня, адзін на схіле голай заснежанай сопкі, Вецер узнімае Поземку снег засыпая в вочы, мацнее мороз, забирается под кожух, я бачу яго мороз, як живую істоту пачварную і бязлітасную. Не, виноваты не мороз. Я ведаю, хто виноваты. Я перакананы. Фрыт расказваў. Сувязісты шэпчуцца паміж сабой, што камандзір узвода спачатку пабедаў на НП, потым пайшоў з разведчыкамі па Пясоцкага. высветлім і калі хто вінаваты, як яго пакараюць, разжалуюць, пашлюць у штрафны батальён. Асені няма. Залатога чалавека няўжо няма. Няўжо ніколі не загучыць больш яго ціхі заўсёды далікатны смех, не заіскрацца розумам яго ясныя вочы і маці, яго гаротная маці, ніколі не дачакаецца свайго адзінага сына. Ён не паспеў нават сказаць ніводнага ласкавага слова той, якую пакахаў сваім шчырым юначым сэрцам, хоць яна і не варта яго кахання. Часам мне здавалася, што ўсё гэта толькі сон, жудасны сон. Я ўсхопліваўся бегчы ў зямлянку дальнамерчыкаў, разбудзіць яго сеню і расказаць пра ўвесь гэты кашмар, свіст ветру за дзвярамі, хлопанне чахла на гармаце, вярталі мяне да рэчаіснасці. кідаўся, кідала. Як толькі я даведаўся пра гэта, адразу пайшоў да яго. Без стуку адчыніў дзверы зямлянкі, у якой жылі камандзіра ўзводаў і старшына батарэі, і застыў на парозе ўражаны да немавернасці. Чалавек, на сумленні якога смерць сені, сядзеў у адной сподняй кашулі за сталом, і намыльваў сваю фізіяномію. Рабіў гэта ён спакойна і старанна, быццам у цэлым свеце не было нічога важней за яго бараду. Дзвяры чаму не зачыняеш, кінуў ён мне, не адрываючы вачэй люстэрка. Я прычыніў дзверы, але ўсё яшчэ стаяў нямела, не ведаючы, што яму сказаць. Кладучы памазок і беручы брытву, ён глянуў на мяне, уздыхнуў. Але, брат, слабец аказаўся твой друг. Мамчын сынок. Не мог дайсці да НП. Астаўся гадзіну на морозе гатовы. <laughs> Вайна, брат. Такі цынізм гэта занадта. Я рвануўся да стала ты, ты яшчэ абражаеш, а гад забойца гэта ты ты забіў яго. Ён павольна падняўся, распрастаў плечы, у прарэзе кашулі былі відаць магутныя валасатыя грудзі, па якіх сплываў шматок мыльнай пены. Ты чаму крычыш? На каго крычыш? Кругом, шагам, шагам. Ты яшчэ хочаш камандаваць, Хіба ты офіцер? Забойца! Ты за плямі ў гонар савецкага офіцера, Ты знарок кінуў сеню, ты помсціў за гадзіннік, за ўсё, і я ўсё гэта дакажу на любым трыбунале. Сержант Шапятович, я загадваю вам, «Выйсці прэч адгэтуль!» – прашаптаў ён, і лоб яго стаў белы, як пена на шчаках. «Загадваеш? А якое права ты маеш загадваць, а? Хто ты? Забойца ты! На тваіх руках кроў чалавека, сапраўднага чалавека! Ты! Ты! Выйдзі прэч!» закрычаў ён не сваім голасам кінуўся ў бок да ложка і раптам у руцэ яго бліснуў пісталет ён накіраваў яго на мяне кругом страляй страляй калі табе мала адной смерці страляй жа закрычаў я наступаючы на яго. гэтым пад ногі мне трапіла табурэтка, што стаяла каля стала. Міг і з усяго размаху стукнуў я табурэткай па руцэ, якая трымала зброю. Пісталета дляцеў, ляпнуўся падлогу, другі ўдар па ненавісным намыленым твары. Ён перакуліў на мяне столік, балючы ўдары ў пакаленях, але сам, калі нахіліўся, атрымаў трэці ўдар табурэткай па галаве. Немаведама, чым бы ўсё гэта скончылася, каб раптам нехта ззаду не схапіў мяне за рукі. Малашкін. Ён пачуў крык, ускочыў і кагосьці з нас ратаваў ад смерці. Відаць, мяне. Бо калі камандзір узвода выпіхваў мяне за дзверы, я ўбачыў, што той гад, які ўпаў быў на падлогу, але, напэўна, не ад удару наўмысна, зноў трымаў пісталет. З рота і носа яго ляцела шмаццё, крывавай пены, як у шалёнага параненага быка, падала на разбітая люстэрка, але стрэліць ён не паспеў. Паміж намі стаў малашкін і даволі спрытна выкінуў мяне з зямлянкі. Гадзіну ці больш я бяздумна сядзеў каля сваёй гарматы і ніхто мяне не чапаў. Я не адчуваў ні марозу, ні страху, ні нават тых болю і гора, якія павялі мяне дакідалы, кіравалі маімі ўчынкамі. Я не раскайваўся ў тым, што зрабіў. Але неасэнсаванае ўсведамленне, што зрабіў нешта не так ці магчыма, не адпачыў помсціў да канца за смерць сені і цяпер як бы адрэзаў сабе шлях, прычыніла іншы боль. Хацелася плакаць ад бяссільнай злосці і крыўды. Байцы праходзілі паўз мяне, спачувальна ўздыхалі, даведаўшыся, што адбылося. Адзін астахаў сказаў: « І дарэмна ты камандзір чапаў гэтае, Гэ. Цяпер яны ЧП зробяць. Сержант падняў руку на афіцэра. Ведаеш, як могуць раздзьмуць. Чорт з ім. Няхай робяць, што хочуць. Мне ўсё роўна адмахнуўся я. Не хацелася ні з кім гаварыць нават з гэтым добрым і разумным Астахавым. Падышоў Малашкін, а я ўсё сядзеў. Ён пастаяў каля мяне, можа, хвіліну, як бы не адважваючыся выказаць тое, што яму загадалі, сказаў ціха «Устаньте». Я падняўся. Ён сам, пазбягаючы глядзець мне ў твар у вочы, распіразаў мой рамень. Я зразумеў, бяруць пад арышт. катлавана стаяў разведчык з вінтоўкай. «Завядзіце на КП дывізіёна і здайце начальніку каравула», – сказаў яму малодшы лейтенант. «Вышлі з зямлянкі мае байцы». «Бывайце, хлопцы!» Паспрабаваў я бадзёра усміхнуцца, але усмешка, відаць, не ўдалася. У чарняка ў вачах бліснулі слёзы. Ад гэтых слёз і ў мяне ў горле стала горка салёна – пайшлі, сказаў я канвойнаму і хутка закручыў па пазіцыі. І тут убачыў, што не толькі мой разлік, але і ўсе іншыя, уся батарэя праводзіць мяне з пачувальнымі позіркамі. І мне захацелася таксама неяк развітацца з батарэйцамі, сказаць нешта, каб яны зразумелі, што я не адчуваю сябе вінаватым. Каля бусоля на сваім звыклым месцы стаяў Лёша, панурыўшы галаву, перажоўваючы ягель. Я падышоў, абняў яго за цёплую шыю, пацалаваў халодныя ноздры, сказаў голасна: «Будь здароў, друг Лёша, не гаруй, нічога не прападём». А буду жывы, няхай гэты падлюга не трапляе на маім шляху, так і перадайце яму. Алень кіўнуў галавой і фыркнуў. «Шапятович, што гэта за камедыя?» – пачуўся голас камандзіра батарэі. Я павернуўся. Ён ішоў ад дальнамера. Я апусціў рукі і адказаў сур'ёзна. «Гэта не камедыя, таварыш старшы лейтенант, а трагедыя, калі свой забівае свайго». Ён падышоў на два крокі, пільна заглянуў мне ў вочы, уздыхнуў «эх». Шапятович, Шапятович, и махнул рукой, кинувши злосливо. Анархист ты и... <laughs> Дурань! ён таксама перажывае. І можа таму мне стала крышку лягчэй, але ненадоўга. На траўлеры перапраўлялася многа народу, ваенныя і цывільныя, і я прыкмеціў, што многія глядзяць на мяне як на злачынца, дэзерціра якога-небудзь ці здрадніка, нават абыходзяць бокам, быццам я заразны. О, Як гэта было крыўдна і балюча. Я ледзь трымаўся, каб не крыкнуць, што я не злачынца, і няхай яны не глядзяць на мяне гэтак. Вырашыў нейкі матрос, дзякуй яму спытаў, завошта, братуха, уліп? Я не мог адказаць, бо чу, скажу адно слова і пырснуць слёзы. Адказаў мой конваір. Афіцэра ударыў. А Відаць было за што. Сярод афіцэраў розныя ёсць. Пачаў разважаць гаманкі матрос, але ўгледзеў непадалёк капітан лейтенанта і адразу... Аднак пасля гэтай кароткай размовы на мяне перасталі глядзець, як на злачынца. А ў позірку адной немаладой жанчыны я злавіў нават спачуванне. Але яна, гэтая жанчына, раптам чамусьці напомніла мне пра дзённік. Я забыўся свой дзённік, і цяпер безумоўна яго возьмуць, будуць чытаць, ён пойдзе па руках – Мяне жно кінула ў гарачку ад гэтай думкі. Асабліва здалося ганебным, што ўсе могуць даведацца пра мае адносіны з Антанінай, пра яе ўчынак. Было адчуванне, што ў такі час, калі хацелася захаваць душэўную чысціню, я раблю подласць. А можа, Тоня сапраўды пакахала. А калі не, усё роўна, я не маю права, не маю права. Крычаць пра гэта на ўвесь дывізіён, бо гэта подла, нізка, не па-мужчынску. А да дзённіку чужыя рукі значыцца закрычаць менавіта так на ўвесь голас, бессаромна, цынічна, даць падставу для самых брудных плётак. Навошта я пісаў гэты дурацкі дзённік? Навошта я пісаў гэты дурацкі дзённік? <sighs> дурацкі хто сказаў так <sighs> сеня друг разумны слаўны прадбачлівы чалавек няўжо праўда што цябе няма жывога што я ніколі не ўбачу цябе прыступ шалёнай злосці пры ўспаміне аб тым, хто вінаваты ў яго смерці, і зноў трывога за дзённік. Яна расла з кожным крокам да штаба. Сто разоў я намерваўся папрасіць канваіра, няхай перадасць Астахаву, каб той схаваў мой шытак, ён ведае, які шытак, і нікому ні ў якім разе не аддаваў яго. Астахаву я верыў. Але канваір чалавек са ўзвода кідалы. Перш чым сказаць Астахаву, можа расказаць каму не трэба. Тады ўжо напэўна дзённік трапіць у чужыя рукі, чаго добрага яшчэ самому гаду таму. Усе гэтыя перажыванні давялі мяне да ліхаманкавага стану, І калі я пынуўся на гаўптвахці ў камеры сушылцы, дзе пахла цэглай, вугалем і дымам, які ўеўся ў кожную пору з акурадымленых сцен, мае сябры па няшчасцю хутка заўважылі, што мяне калоціць. Ды ты, сяржант, хворы, трэба ўрача паклікаць. Я схапіўся за гэтую думку – Можа здарыцца, што прыйдзе Антаніна, і я скажу ёй пра дзённік, няхай уратуе яго бы там яе жаночы гонар. Сапраўды прыйшла яна. Убачыла мяне, здзівілася і засмуцілася нават. Як ты трапіў сюды? О, ваенфельчар не ведай, як трапляюць сюды, выскаліў зубы адзін з арыштаваных. Божа мой, і ўвесь гарыш, табе ў санчасці трэба быць, а не тут. Што здарылася? Паставіла градуснік. Я нахіліўся да яе даверліва прышаптаў. Тоня, я набіў морду кідалу за смерць пясоцкага мяне могуць судзіць а там астаўся мой дзённік у ім шмат што запісана ты разумееш перадай як-небудзь астахаву каб ён схаваў нікому не аддаваў астахаву можна даверыць тэрмометр паказваў 39 градусаў і то не дамаглася каб мяне перавялі ў санчасць у тую ж палату дзе я ляжаў раней. Мне здалося, што яна зрабіла гэта знарок. Непрыемна было ў такі час побач з думамі пра сенню прыгадваць тое, што здарылася тады. Але ранейшай непрымірымасці не было, бо само сабой атрымлівалася неяк так, што цяпер, калі не стала сені, яна па сутнасці адзіны чалавек, якому можна даверыць шмат што з таго, чаго нельга даверыць іншым. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.